Salí jodido la última vez que en alguien yo confié. Me compro una foría, Cúpido se la vacía. No me vuelvo a enamorar, no. No me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen. sigue tu camino, que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Hoy yo no quiero fumar regular. Trégame un kush que me haga sentir espectacular. Para celebrar que ya no estás tú para especular. Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular. Hoy se me ve, y se sale. Ser buen y fiel ya de nada vale. Por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales. Si no me conoces, no me señales. Ya yo me conozco tus males. Como Héctor el padre, yo salgo para la calle con dos mijas normales. Y Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti, por ti. Ahora hago todo lo que quiero. Solo pienso en mí primero. Yeah. Tirando billetes adentro el putero. Por carajo el amor verdadero. Yo solo pienso en hacer dinero. Baby, lo nuestro ya déjense en paz. Me importa un carajo con quién te vas. Dile a tu y que ya no me hace falta. Que ahora tengo segras de más. Tengo la blanquita que me hace la plans. La roquerita que se lo meto con Tibans. La prieta, la rubia, modelo, si eso sin contar todas las fans. Yo no estoy para amores de meses, no estoy para peleas ni estupideces. Búscate a otro pa' que te bese, ninguno de esos cabrones a mí se parece. Cada cual tiene lo que merece, mamá mí dile que por mí no rece. Que yo salgo esta noche viro pa' la calle y nadie va a hacer que yo me enderece. y yeah, la última vez que en alguien yo confié. Me compro una foría, Cupido se la vacía no me vuelvo a enamorar. No, no me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora que me lo hacen mejor. antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti.